13999 fatvo. Savol: Iftorlik qilish farzmi? Iftorlik paytida masjidga yetib kelgan kishi avval iftorlik qilib, keyin jamoatga qo'shiladimi yoki avval namoz o'qib, keyin iftorlik qiladimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Iftorni tezlatish sunnatdir. Hadislar shunga dalolat qiladi. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam La yazalun nasu bi khayrin ma ajjalul fitra. Modomiki iftorga shoshilishar ekan, odamlar yaxshilikda bo'laveradilar deganlar. Sahih Buxoriy 1957, chi Sahih Muslim 1098 chi hadis. Shunday ekan, ochligini bosadigan bir necha luqma bilan iftorlikka shoshilish, so'ng namozga turish, keyin agar xohlasa ehtiyojini qondirguncha taomlanish joiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning odatlari shunday bo'lgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qishdan oldin bir nechta hul xurmo bilan iftor qilardilar. Agar hul xurmo bo'lmasa, quruq xurmo bilan, u ham bo'lmasa, bir necha bilan suv ichardilar. Sunan Abu Dovud 2356-chi, Jami at-Tirmizi 696-hadis. chi Hadis hukmi sahih. Manba Sahih at-Tirmizi 2356. 696. Muborak Furi ushbu hadisning sharhida shunday dedi: Bunda iftorni tezlatish mustahabligiga mukammal darajada mubolag'a qilishga ishora bor. Vallohu a'lam.